Uh... الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi cikin shirin na fito rahama a wannan rana ta lahadi wato 29 ga watan jumada ula na shekara ta 1435 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina wanda zai da 30 ga watan maris na shekara ta da goma 2014 kamar dai na ka saba za ku iya aiko da tambayoyin ku ne zuwa ga malam akan lambobin waya uku ko kuma shida. shida hudu hudu biyu ko kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka ka za ku yi ko da sakonninku ta kan adireshinmu na imel a fatirahma a tiyahu.com ko kuma ta shafin mu na rahama da ke dangalin sada zumunta na facebook kamar yadda aka saba muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijo Lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar bayar da ke nan Kano domin amsa tambayoyin ku kuma suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin akarmakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin was salatu was ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallarsa a sujjadarsa yana roƙon Allah ta'ala ya ba shi haske ya haskaka masa zuciyarsa ya haskaka masa harshensa ya haskaka masa jinsa da ganinsa da duka gaɓoɓinsa Allah ya haskaka masa samansa da ƙasansa da damansa da hagunsa Allah ya sanya masa haske ya girmama haskensa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine zababban mafi wato zababban halittu gaba daya mafi daukaka da daraja da falala a gurin Allah yana roƙon Allah ta'ala ya ba shi haske ya sanya shi a cikin haske ya haskaka masa zuciya kaga babu shakka sauran al'umma su ya fi cancanta su ya fi waje ba su rika roƙon Allah ta'ala ya haskaka musu rayuwarsu kuma babu abin da mutum zai yi ya samu kansa cikin wannan haske face ya zo ya rike addinin Allah ya nemi sanin shari'ar Allah ya nemi sanin shari'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita a cikin rayuwarsa gaba daya ya san duk abin da zai yi ya kamata ya yi shi ya san abin da ya kamata ya yi da wanda bai kamata ya yi ba ya san cewa rayuwarsa ba za ta yi ta yi kyau ba ta yi nagarta ta ba da rame ido har sai ya san shari'a shari'ar Allah sai ya san shari'ar Allah sai ya san manufar halittarsa a doron ƙasa sai ya san cewa dukkan wani ta dabararsa ba za ta iya fitar da shi ba idan bai bi shari'ar Allah ba kuma wannan haske a nan ake samun shi a duniya kuma wannan haske da za ka samu a nan duniya shi ne zai amfane ka a lahira wanda ya bi alkur'ani wanda Allah ta'ala ya kira haske anzalna ilaykum nuran mubina muka saukan muku da haske mabayyani walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina muka sanya alkur'ani ya zama haske kad ja'akum minallahi Allah nurun wa kitabun mubin to wannan haske da za ka rayu a cikinsa a nan duniya shi ne zai amfane ka a kabarinka shi ne zai amfane ka a kabarinka shi yasa cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa waje alfi kabari nura ka sanya haske a cikin kabarina cikin addu'ar da ya yi wa abu salama bayan rasuwarsa ke cewa wa wuri lahu fi kabari ka haskaka masa kabarinsa to mutum ba zai samu haske a cikin kabarinsa ba sai ya samu hasken duniya sai ya rayu a cikin hasken shari'ar Allah hasken shari'a hasken alqur'ani hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya idan har ya kasance a nan duniya bai rayu cikin wannan haske ba to a sa ma ba zai samu wannan haske ba haka nan a lahira lokacin da Allah ta'ala zai tashi mutane zai tashi mutum da aljan da dukkan sauran halittu da Allah ta'ala ya zai tashe su a mahshar a farfajiyar alkiyama a lokacin an bice hasken rana da rawata. wata an tafiyar da su mutane sun kasance a cikin duhu sannan gashi an dora ainihin siradi akan doran jahannama wanda za a nemi kowa da kowa ya je tsallaka wannan siradi to a wani lokaci babu abin da zai amfane ka zaka haskaka gaban ka san inda kake sa kafarka sai hasken da ka rayu da shi a cikin a wannan a wannan duniya shi yasa Allah ta'ala ce yawma taral mu'minina wal mu'minat yasa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika huwa al-fawz al Allah ta'ala yake cewa ranar da za ka ga mu'minai maza da mata yasa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim hasken suna gudu na gudana a gabansu su nan da damansu. wato suna tafiya a cikin haske a gaba da dama mala'iku suna bushrakum al yau ayo ku kuyi al-bushr farin ciki sakamakon ku aljannatayya ne waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su za ku shiga ku zauna dindindin kuma wannan shine babban rabo Allah ta'ala ci gaba da ba da labarin waɗanda su kuma a nan duniya suka ƙiyarda su shiga cikin wannan haske su rayu a cikinsa a lahira suka rasa haske yau mai ƙolul munafiquna wal na lillazina amanu zuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba na bisurin lahu ba باطنه فيه rahma وظاهره من min العذاب Allah ta'ala ya ce yau yawma yaqulu almunafiquna ranar da munafikai za su rika cewa munafikai maza da mata za su rika cewa mu'minai unzuruna ku dan dakata mana naktabis min nurikum wato mu dan dosa wani abu na hasken ku sai a ce da su yar irji'u wara'akum ku koma baya ku koma can duniya a can ake samo wannan hasken faltamisu nura ku je ku nemi hasken a can wato an har kuna son ku tsira to koma duniya abinda kuma ba zai yiwu ba kenan fadure ba bai na sai aka sanya ainihin wata katanga tsakanin muminai da munafukai lahu babun wannan katanga tana da kofa batsun fihi rahma a cikin sa take inda muminai kenan suke wa zahiru min qibalil azab a wajen kuma a wajen wannan katanga kuma azaba ce inda su waɗannan munafukai suke to a wannan lokacin su munafukai za su ci gaba da kiran muminai waɗanda ba su rayu a cikin haske ba a nan za su rayu za su samu kansu a cikin duhu a lokacin za su rika cewa muminai yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum kuma wata wa tartabtum wa gharratkum amani hatta jaa amru Allahi wa gharrakum billahi al za su rika kiran su suna cewa alam a kun ashe ba tare muke ba a nan duniya ba tare muke harkoki tare ba ba tare muke sallah ba ba tare muke azumi ba ba tare muke tafiya umara ba suka ce bala eh duk tare muke yin waɗannan abubuwa walakin nakum fatantum anfusakum sai dai kun fitini kawunan ku wata rabbastum kun tsaya jiran dako kuna ganin kamar ma abin ba gaske bane wartabtum har ma kuna shakka kuna shakkar ma cewa ko in kun kama musuluncin zai za ku samu mafita a ciki ko ba za ku samu ba shin za ku samu mafita a cikin koyarwar Allah ko ba za ku samu ba wannan yana kuna dan kuna ja da wannan wa garratkum al gurace gurace sun suka rube ku a duniya hatta ja amrullah al'amuran Allah ya zo har mutuwa ta zo ta riske ku kuna cikin irin wannan mummunan hali wa garrakum billahi al sannan mai rudu shine shedan ya rude ku ya kawata muku abinda kuke ciki na laifuffuka ba ku an kara ba kuka nutsu da wannan alkawari da zai muku to shi ne Allah ta'ala ce to a yau wal yau bala yukhadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru da ku da kafirai a yau ba abinda zai fanshe ku ba wata fidiya ba wata fansa ba wanda zai iya belin ku mawakum jahannam kuma nar wuta ce makomarku sai ku. ita ce majibincinku ita ce abokiyar zamanku saboda ka tilu da wannan makoma idan ta zama ita ce jahannama saboda haka idan mutum bai nemi haske a nan ba to a lahira ma ba zai samu haske ba kamar lamai ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda duk Allah ta'ala bai sanya masa haske ba to ba zai samu haske ba hasken da Allah ta'ala zai sanya maka shine ka samu shiriya yahdillahu li nurihi nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha Allah ce haske ne bisa haske kuma Allah yana shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa zuwa ga haske saboda haka duk abinda muke a rayuwarmu ba za mu taba samun nasara ba ba za mu taba samun mafita ba daga cikin dukkan wani abu da zai dame mu in ba mu koma ga wannan haske ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummata a cikin hasken sai dai wanda ya ga zai fita shine ya fita da kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan haske ci taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha kana hari hala yazigu anha illa halik na bar ku a cikin wata hanya wacce ke farakal da ranta kamar rana yake ba kuma mai karkace mata sai halakakke sauraka ka annabi sallallahu bai yi dungushe ba ainihin bai yi kwanye ba bai rage wani abu na shari'a ba bai bar duniya ba sai da ya gama bayanin komai kakaf sai da ya nuna wa dan adam komai wanda zai ga hanyar da zai buga hanyar da zai samu fita shi yasa sahabbai suka ce hatta tsuntsun da ya yawo a sama sai da annabi sallallahu salama bai ba mu ilimi a kansa hatta yadda zamu shiga ban ɗaki yadda zamu shiga magewayi yadda zamu yi tsarki sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu to kaga a ce annabi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da dan da da ainihin musulmi yadda za su shiga ba ba yadda da su ba haya amma a ce manya-manyan al'amuran su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da su ko bai ga musu yadda za su yi shi ba kaga wannan abu ne ba zai yi ba saboda haka babu abin da zai fitar da mu daga cikin dukkan wata damuwa da take damu mu a duniya a wannan rayuwa sai mu koma ga wancan haske da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai mun koma mun nemi saninsa mun koma cikinsa to anan ne za ga hanya tar za san inda muke sa kafanmu za mu san mafita daga cikin irin matsalolinmu idan mun yi haka Allah ta'ala zai haskaka mana a duniya zai haskaka mana a kabarinmu kuma zai haskaka mana ainihin mu Allah ta'ala ka raya mu cikin haske ka karɓi rayukanmu muna cikin haske ka sa haske a cikin kaburburanmu ka kuma ba mu haske mu ka cika mana mu ranar gobe kiyama amin sun amin tambayar mu ta farko dai a wannan rana ta fito ne daga Balarabiya Muhammad da take cewa dangane da aikin umra malam shin mutum yana iya yin ta sau biyu ko sama da haka a shekara daya kuma tana da wani wata ko watanni da aka ware ne domin yi koko a kowane wata ana iya yi umara ba ta da wani lokaci kayyadajje da aka ce a cikin ta kawai aka yi a cikin aka yadda yi umara hajji ce take da wannan sauraka a kowane lokaci mutum zai iya umara kuma ba ta da wani adadi na musamman a shekara wanda za a ce a shekara kada ya wuce umara kaza sauraka inda ya yana da halin da duk wata ma zai je ya umara musulunci bai hana wannan ba sai tambaya ta gaba take cewa malam ana cewa idan mutum ya kashe dan uwansa to zulubansa gaba daya sun hauyansa sanya abin yake a bangaren kafiri idan ya kashe dan uwansa tako daga awal ya haya bagwai to maganar ba gaskiya bace ba gaskiya bace a ce in mutum ya kashe wani to laifuffukan wanda aka kashe gaba daya za a tarkasa a zuwa ma wanda ya kisa wannan ba ba haka bane akwai mummunar fahimta da aka yi wa fadar Allah ta'ala lokacin da yake ba mu kissar ƴaƴan annabi adamu guda biyu wanda daya yayi kuri zai kashe daya yake cewa واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين lokacin da yake cewa ni ba zan shi in kai zaka shimfida hannunka ka kashe ni wato zaka daga makami ka kashe ni ni ba zan daga makami in kashe zalunce ka ba inni uridu an tabo bi ismi wa ismika ina so ka koma ka koma can zuwa ga Allah da zunubin na da zunubinka ka ta kona mai ashabin nari ka zama cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimi wannan shine sakamakon azalimai to da yace zaka koma da zunubi na da ka sai wasu suka dauka zai dauke masa zunubansa ne to anan abinda malamai gaba ɗaya na magabata suka fassara irin su Abdullahi dan Abbas irin su Mujahid irin su Qatada irin su Abdahak ibn Muzahim sauran malamai cikin tabi'ai suka fassara ayar abinda suka ce abinda ake nufi suka tafi da zunubin kashi ne shi ne zunubin na bi ismi da zunubin kisa na da kuma zunubin da kai kafin ka kashe ne wato ka kara wa kanka nauyin zunubi da can kana da laifuffuka da kai wa Allah kuma yanzu ga zunubin da za ka ɗauka na kashe ne. shi ne abinda yake nufi ba yana nufin zai ɗauke wasu zunubansa da ainihin da ya yi wanda bai yi ba wannan kuskuren fahimta dai ba haka shi yasa imam tabari a shekul mufassiri da ya zo ayar sai da ya yi tambihi akan wanne ce ba haka ake nufi ba ibn kasir a cikin tafsirinsa shi ma sai da ya ja hankali ya ce ba wannan ake nufi ba domin wannan ta sa wasu har ma sun fara gina wasu maganganu har ma wasu na kokarin su jingina wa manzon Allah masu ce manzon Allah ne ya ce duk wanda ya kashe wani zai kwashe zunubinsa to shi yasa waɗannan malamai suka yi ta tambihi suka kawo tafsirin da magabata suka yi na cewa ana nufin zaka zaka dauke zunubin kisa na da kuma zanubinka na'am akwai ta yadda zai yiwu ta yadda zai yi wanda ya kashe wani ya dauki zanubinsa in an je lahira in an je lahira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tambaye ya tambaye sahabbai waye muflis waye marashin komai sahabbai suka ce wanda ba shi da dinari ba shi da dirhami ba shi da abin nan ba shi da mata ba shi da kayan sayarwa wannan shine marashin komai annabi ya ce a'a muflis wanda ba shi da komai shine wanda zai zo ranar gobe kiyama wa qaddara ba haza wa shatama haza wa daraba haza wa akhadha da haza ya daki wancan ya zagi wancan ya cuci wancan ya kwace dukiyar wannan sai a iban hasanat dinsa ayyukan na kirki ana raba wa mutane a iba a ba wannan a iba a ba wannan fa in faniyat wa lam yaqdi ma alai in ayyukan ladan suka kare ko bai gama biyan basu sukan laifukan da yayi yayi ba to shi kenan sai a shigaba da ebo laifuffukan waɗanda ya cuta ana zubawa a kansa a ebo na wannan a zuba masa a ebo na wannan a zuba masa to a nan zai yiwu ya zo ba shi da wani aikin kwarai kuma ga shi ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe saboda ka a yi ta ebo laifukansu ana zuba masa ana ɗauko laifukansu ana zuba masa to a nan ne za ka zai iya ɗaukar laifi na wanda ya kashe idan ba shi da abin da zai biya shi a ranar gobe kiyama kafin kuma ubangiji ta'ala ya kama shi jefa shuta to amma a ce tun daga kashe shi a nan allah ta'ala ya faɗi cewa kowace rai wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai wala ta zira tun wajen ukura sauraka laifin da ya yi na kisa wannan yana nan a kansa kuma ubangiji ta'ala zai tashe shi ya masa a akan wannan kisan amma sauran laifuffuka da wancan yayi to ba cewa zai dauko laifin wancan a dora masa kenan ashe idan aka samu wani musulmi ya kashe wanda ba musulmi sai a dauko har kafircin kenan mu ya dawo ya dawo kafiri kenan to ce ya dauko laifukan sa kaga har kafircin kenan za dauko aje aljuga masa wannan ba inganta ba amma kuma mutum ya sani cewa kisan kai wani abu ne babba da mutum da Allah ta'ala a ranar gobe kiyama mutum zai iya rasa ayyukan nasa ba in yana da su kuma zai iya daukan laifuffukan dukkan waɗanda ya kashe ɗin idan ya zama ba shi da aikin da zai biya su sannan aka ci gaba da ebo laifukan mm, laifukansu ana zuwa musu ana zuwa masa to zai iya kwasan laifukan ta wannan sigar. akwai sakon murtala idris wanda ke cewa malam da ana cikakken bayani akan taimama da abubuwan da suka nata a yi taimama da su domin da ina yawan samun kai na a yanayin taimama sai dai a baka bakin warwado saboda filin ba na darasi ba ne wuri a cikakken bayani akan taimama babi ne guda ita taimama madadin alwala ce wato maimakon alwala ake yin taimama idan akwai larura da za ta sa a yi taimama ko an nemi ruwa an rasa kuma ga lokacin sallah ya yi ba a samu ba to sai a yi taimama ko kuma a'a ana da ruwan amma wani abu ya hana a ebo shi ko saboda ruwan yana gurin da akwai namun daji da ba za a yi zuwa ebo ba a gaba babu ruwan ba ne akwai ana hango shi ma watakila amma ba za a iya matsawa inda yake ba ko abokan gaba ne suka ainihin kwace ruwan za a yi zuwa a ba ba to kaga anan ma za a yi taimama ko ko ana da ruwan amma ba za a yi amfani da shi ba saboda rashin lafiya mutum yana da ruwa amma saboda rashin lafiya ba shi da lafiya in yi amfani da ruwan cutarsa za ta karu ko kuma za ta yi jinkirin waraka to nan ma sai ya yi taimama ko kuma a'a yana tafiya da ruwa tare da shi amma kuma ruwan na shan sani in yi taimama da shi to zai waye gari kuma a cikin halin rashin ruwa to anan shi ma zai yi taimama waɗannan asbab ne dalilai ne da za su sa da ya taimama ko yana da ruwa da sanyi ba shi da kuma abin da zai dafa ruwan kuma in yi wanka da shi aka zai cutu to da safe ya gashi ba shi da duk abin da zai dafa ruwa ba shi kuma lokacin sallah kuma in yi wanka da shi aka zai cutu yana da wannan tabbacin to shi ma wannan zai taimama daman abin da ake gudu faruwar cuta ko kuma karuwarta ko kirar warakarta to duwanin za su sa a yi taimama wannan za cikin asbab dalilai da za su sa mutum ya yi taimama duk za a shiga karkashin fa'ilam ta jidu duk ya shiga ciki tunda da ka samu ba za ka yi amfani da shi ba da shi da babu kusan da yake a wurinka ko wanda kake ganinsa amma ba ka da iko a kansa duk da yake a wurinka saura ka a lokacin za ka yi taimama taimama ana yin ta ne da ƙasa da duk abin da ya bunkuso a kan ƙasa a sa'id fatayammamu sa'idan tayyiban sa'idan shine ma ala alal ard abinda ya fito da kasa sauraka za a yi da kasa za a yi da rereyi za a yi da dutse za a yi da tabo har da tabo in ana aka yi ruwa ka ba kasa ta zama tabo ta zama abin nan ka to za a iya taimama in ta kama a ciki da ita za a iya taimama a cikin sahara inda rereyi ne kawai za a iya taimama a gurin da dutse ne babu babu kasa a gurin amma akwai akwai duwatsu za a yi taimawa a gurin sauraka duk kamar abin da ya ban kuso daga kasa wanda ana taimawa a kansa shine shine as-sa'id din shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'idu at-tayyib wudu' al-muslim fa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa liyumsahu abin da ya bunkuso a ƙasa a wurin alwalar mumini musulmi ne fa illam yajid al a shara sinin ko da shekara goma bai samu ruwa ba amma annabi ya ce ranar da ya samu to ji tsoron Allah ya shafi ruwan nan da wato ya alwala da ruwan nan sauraka wannan shine shine abin da ake alwala wasu suna cewa sai turab sai kasa amma wannan ba ba sharadi bane wasu sai sai da kura wasu sai ai kasar gurin ma in kamar dutse ne sai yana da kura shi ba wannan duk ba ba ba wani da dole cewa sai sai da kura wasu sai ai an ce famsa bi wujuhukum wa aydikum minhu sai aka ce minhu kaga kenan sai an samu wani dan kura ta ne jikinsa tare da suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i ba wannan minhu wannan minhu a cikin suratul ma'ida ne suratul nisa'i ta riga suratul ma'ida to a ciki ba minhu din so a ce famsa bi wujuhukum wa aydikum amma babu minhu din a cikin suratul ma'ida kalmar minhu din ta zo sauraka wannan min hudun ba littaba'id ba ce liftida'il gaya ce kawai ma'ana daga lokacin da kuka buga kasa sai ku shafi fuskokinku da hannayenku saura ka ba sharaɗi ba ne wasu suna cewa ba a yin taimama akan abin da aka ƙona shi gaba yana da ce bulo ne ko an kona shi ko an sa masa siminti ba za a yi wannan shi ma duk ba haka ba ne haka ko bulo ne ko siminti ko tayil ne duk wani abin da asalinsa ƙasa ne daga ƙasa yake to wannan za a iya taimama a kansa sawa'un yana da ƙura ko baya da kura ba wai sharadi sai kura ta taba jikinka ba aka ce in ka in ka buga ka kakkabe ka hure inda a ce kasa ake nufi ba za ce ka kakkabe ko ka hure ba sai a ce ka shafa haka saka ba bukatar ga ka kai furfuru da kasa ba za ga cewa sun taimama sai sun ga cewa sun yi furfuru da kasa ba nan ne bukatar ba bukatar kawai ka buga hannunka a kasa ka shafa fuskar ka da hannayenka wannan shine kawai abin da ake bukata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at taymamu darbatul wajhi wal kaffayn wannan shine abin da ya inganta cewa taymama bugun kasa da sau daya a shafa fuska sannan kuma a shafi tafukan hannu shi ma ba sai an kai karshen ainihin zira'i ba wannan akwai hadisi ibn umar da bai inganta ba malaman hadisi sun rawana shi abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi amar ibn yasir shine buga kasa sau daya a shafa fuska da kuma tafin hannaye wannan shine abin da ya inganta a cikin sahih bukhari da kuma wasu hadisai littafin hadisai wa annabi sallallahu alaihi wasallam tayammamu darbatul lil wajhi wal kaffai wannan shine abin da ya inganta kuma duk abin da yake warware alwala shine yake warware taimama duk wani abu da zai warware alwala yana warware taimama domin ita makofin sani abin nan ita ce taimama makofin alwala ce haka za ta ɗauki hukunce-hukuncen alwala karin da aka samu cikin abin da yake warware taimama shine a samu ruwa ko a samu ikon amfani da ruwa idan da can kana taimama ne saboda baka da da ruwa da zarar ka samu ruwa to nan magana taimako ta kare ko kuma ka samu ikon amfani da ruwa to shi ma magana taimama ta kare shi ya sa'adun sallar alaihi ke cewa idan ka samu ruwa fa in waje da ma'a falyattaqi Allah wa liyumsahu bishratahu mun ka samu ruwa to kaji tsoron Allah ka kai alwala da ruwan nan saboda ka samu ruwa shi ma yana dakatar da batun taimama yana kawo karshen ta amma in ba haka ba to in kai taimama yadda kamar kai alwala ne saboda haka wasu suna cewa kowace sallah sai kama taimama kuma in kai taimama sai dai ka sallaci nafilar da take da alaka da wannan sallar to duk wannan ba shi da ba shi da inganci babu abin da yake nuna haka Allah ta'ala ya sanya taimama a makofin alwala sai magana alwala idan kuntu ila salati fa zuwa wujuhakum wa ko ila almarafiq har zuwa karshen alwala sai ce fa in kuntum junuban fatahharu in kuntum marda aw ala safarin fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban kaga da ya faɗa alwala yace in kuna da junuba ku wanka in kuma kun kasance a halin tafiya ko ba ku da lafiya ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama duk wannan idan qumtum ila salati kaga a hukunci guda ɗaya da suke dauka saboda haka hukuncin su daya abinda yasa malamai suke sabani wajen shin zaka yi zaka yi wa kowace sallah taimama ta ne ko in kai guda ɗaya sai in ta kare da abinda alwala take karewa shine suna magana cewa halat taimamu rafi'un lil khabath aw mubihun lil ibada lil salah wato kawai kayi abinda zai halatta maka sallah ne ko zai dauke maka karin da yake tare da kai ne to abin sahihi shine annahu rafi'u lil khabar zai dauke maka karin da yake tare da kai ne to bisa wannan sabanin ne suka gina har cewa wanda yi taimama dan ya dauki alkur'ani ya karanta ba zai yi salla da wannan ba cewa sallar farilla tana gaba da daukan alkur'ani taimamar abin nan alwalar daukar alkur'ani ko taimama daukar alkur'ani mustahabi ce amma taimama ko alwalar sallah farilla ce ta ce saboda ka waccan mustahabi ce wannan farilla ce ba za ta iya zama makafinta ba amma duk wannan tafasil din ba shi ne sahihi ba saboda ka in ka yi taimama za ka iya yin salloli har sai lokacin da ta karye da abin da alwala take karyewa da shi ko har lokacin da aka samu ruwa da zarar an samu ruwa kuma to ba za ka tashi kai wata sallar da waccan taimama ta da a lokacin sai ka sake alwala a takaice wannan shi tambayar fati mubarak da ke cewa mana tsakanin sanya safa da kuma sanya niqab ga mata wanne ne ya yafi sanyi hanci kuma cin shari'a ta yi umarni da sanya su dukkan su sahihi ne kowanne mace ta sa niqab ta sa safa kamar da annabi sallallahu alaihi gaya wa mata a hajji ita wala talbisul mar'atal wala talbisul niqab wala kada mace ta sa niqabi lokacin da wala tantaqibul mar'a wala talbasul qaffazain kada mace ta sa niqabi in tana in tana aikin haji wato ta dau ihrami na haji kada ta sa niqabi kada kuma ta sanya safa kaga ya nuna kenan a zamanin sa mata suna sa niqabin suna kuma sa safa sai ce to in aka zo aikin haji ma mace ta shiga ihramin haji to ta sa safa kar ta sa niqabi saboda shi kaga kowannen su shari'a ta zo da su haka in ta saka ta yi abin da yake haɗi ne in ba ta sa safar ba ko ba ta sa niqabin ba ba a cewa ta yi laifi sai dai idan akwai fitina za ta shiga gurin da yake fitina rashin sawar zai haifar da wata fitina to a wannan lokacin sai ta saka sai tambayar baban ya a wanda ke cewa shin waye ya halatta yi bara ne a musulunci kuma ya hukuncin wanda ya bara ba tare da wani dalili ba to akwai hadisin kabisa kabisa tun al-haris al-hilali da ya dauki ragamar sulhu na wasu masu rigima zo gurin sallallahu alaihi wasallam yana neman a taimaka domin tabbatar da wannan sulhu ya dau nauyi na sulhu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya kabisa la tahillu la tahillu almas'alatu illa li ahadi thalatha wato bara bata halatta ba sai ga wani mutane guda ɗaya daga cikin mutane uku fi rajulun tahammala hamalatan fa halat lahu almas'ala hatta yusibaha shi mutumin da ya ɗauki nauyin sulhu ana rigima ne tsakanin wani mutum da wani ko wasu mutane da wasu kuma rigima nan ta hada da kuɗi ya ce to shi zai biya kuɗin a haƙura a sasanta kai nawa ne na kaza ne to zan biya ka ka yafe masu kyale shi to kaga ya ɗauki nauyin zai ba da kuɗi don a samu sulhu tsakanin wasu masu rigima guda biyu annabi ce to wannan ya halatta je ya tuntuɓi wasu su ba da wannan kuɗin to ya je ya barato wannan kuɗin ya halatta har sai ya samu abin da zai warware wannan matsala sai ya ce sannan na biyu wa rajulun asabatu ja'ihatun fashtahat malahu fa halat lahu almas'ala ta yusiba qiwaman min aish da mutumin da wani wani bala'i zai aukawa wata musiba za ta auka dukiyarsa ta cinye masa dukiya nabi ya ce to ya halatta ya je ya roƙa har sai ya samu abin da zai dawo ya ci gaba rayuwa da shi wato mutum ne yana kasuwanci sai gobara ta cinye shagonsa misali yana da shago yana kasuwanci ko barayi ko yan fashi suka kwace dukiyarsa da jaransa to kaga wannan wani abu ne ya same shi ko yana yayi noma amma wani fari ko wani abu ya zo ya cinye amfanin noma amfanin gona ya kasance baɗi ba shi da abin da zai kuma iya tsayawa da kafafuwansa da shi to annabi ya ce wannan shi ma ya halatta ya je ya roƙa har ya samu abin da zai yi jari da shi abin da zai tsaya da ƙafafuwansa da shi sai kuma na uku cewa rajulun a samu tofakar hatta ya shahada lahu salasatun min zawul hija min qaumihi fa hallat lahu almas'ala hatta yusiba hatta yusiba qiwaman min aish da mutumin da wato talauci haka ya zo auka masa wato shi yana da wadatarsa amma kawai ba wai an san sababin da talaucin ya sa jawo talauci wato kamar ba gobara ba ce da abu na zahiri kawai dai haka nan abubuwa suna ta ja da bayan har ya waye gari ba shi da komai to aka samu mutane uku daga cikin mutanensa jama'arsa suka ba da shaida cewa ewa eh, ne gaskiya mai harka ne a da kaza kaza kaza kaza amma gashi yanzu ya dawo ba shi da komai to ya halatta a yi karo-karo a hada masa har ya tashi miki sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma siwa zalika min almas'alati ya kabisa fa suhtun ya'kuluha suhta ya'kuluha sahibuha suhta sai annabi sallallahu alaihi ya ce to abinda ba wannan ba wato duk wani abu ba wannan babarar da ba wannan ba ya ce to ya kabisa haramun ne kuma wanda yake ci haramun yake ci to shine wannan malamai wani hadisi yana nan sahihi ne malamai suke cewa wani hadisi yana nuna cewa waɗannan mutane ya halatta a je a roƙa musu taimako ce ga wani ya ɗauko nauyin sulhu ba shi da kuɗi a ba shi je nan ga wani yana harkarsa amma kaza ya same shi ko abinnan gobara ko nitsewa ko fashi ko wani abu a taimaka masa ko wannan a yana harkarsa amma yau da gobe an rasa dai gashi dai yanzu ya waye gari ba shi da kuma a taimaka masa amma ba haka ba ita shi shari'a ba ita shi musulunci bai zo ya karfafa bara ba bai zo ya karfafa bara ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu mas'alatu bi ahlikum hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muzatulah dayan ku ba zai gushe ba yana tabara yana tabara har sai na gobe kiyama ya zo wato babu tsoka tsoka tsokan nama a fuskarsa wato duk sa da yake zubarwa ta fuskar baran nan tsokan namansa ne yake zuwa ranar gobe kiyama zai zo fuskarsa kwanwai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yake roƙon mutane man yas'alu an-nas fa inna ma yas'aluhum jamran min an-nar falyastaghfir aw yuqim wanda duk yake yawan roƙon mutane to ya sani garwashin wuta yake roƙo to je ya taiwa kansa ya ƙara wa kansa ko ya rage da ire-iren waɗannan hadisai wanda suna nan da yawa saboda ka shi musulunci shi ya fi koma waɗanda irin ma tsari yakar wato zaman kashe wando da zaman rashin aikin yi da zaman barace-barace kuma shi bara ba wai sai ka fito kana a bani fi sabilillahi ba ba a'a duk sanda za ka je ka yi wata yan miliya a ofis ne ko a gida ne ko a ina ne sunanta sunanta bara ba ka ɗauka wasu wanda zai tsaya a kan titi ko ya aje koko a gabansa shine mabaraci amma wanda zai rika bin ofis-ofis, ko gidajen yan siyasa ko gidajen masu mulki ko masu kuɗi yana roƙonsu su wannan shi ba bara yake ba a'a shi ma bara yake sunan su shi ma bara da wanda zai yi bambadanci shi ma bara yake haka ga wasu sun takaita sun dauka bara din sai kana abani fi sabilillah shine kana bara inda zaka je ka ce baka da shi kaza kaza kaza ka faɗi korafi to wannan ita ce ake ake cewa bara to shi musulunci ya fi so a gina wa dan adam wato sai ta zama shakhsiya ce mai haiba shakhsiya ce mai mutunci duk inda ya je a masa kallon mutunci ba a san abin da zai zai zama masa da mutunci shi yasa musulunci ya ka tsari na zakka saboda wanda yake bayar da shi a taimaka mata musulunci ya yadda idan ba roƙa kai ba nan salasalam ya gaya wa umar ya ce duk abin da ya zo hannunka na wannan dukiya ba tare da ka roƙa ba ko ka sa rai to ka karba arziki ne Allah ya kawo maka saboda ka in mutum daukowa akai aka bashi ba zuwa yayi imriya ba ba zuwa zubar da mutuncin sa ba zuwa yayi roko ba to wannan arziki ne ubangiji ta Allah ya bashi sai ya karba fa inna ma huwa rizqun saƙahu Allah ilaik arziki ne Allah ya kawo maka shi kawai sai ka karba amma ka rika bin mutane kana roƙon su wannan bai halatta ba wannan shine da musulunci yazo shi yasa aka zo da tsarin zakka wanda za a rika taimaka ma wanda yake mai karamin rauni mai karamin eh, ƙarfi yadda shi ma zai ƙarfi ya taimaka ma wani shi ma wancan ya ƙarfi ya taimaka ma wani wanda shine tsarin da musulunci ya zo da shi kuma in da aka samu tsayuwar wato shugabanci na adalci shi yasa ba za ka samu a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaji ana cewa almajiri suna yawo suna bara ba za ka ji wannan ba na'am akan samu wasu wanda za su zo ko tafiya matafiya ne guziri ya yanke musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka musu ko wasu da suke zaune a wani guri ba tare da suna yawo ba annabi ya ce su wani dinnan suna cikin bukata a taimaka musu ko a ga mutum cikin wani hali haka a taimaka masa amma ba wai yawo suke kwararo kwararo ko su je su yi kungiya ko su yi wani abu suna suna suna abin nan duk da cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shi da sahabbansa sun zo madina cikin tsananin talauci saboda duk dukiyar da suka mallaka sun barta a makka kafirai sun danne musu haka sun bar dukiyar su sun zo gari kuma garin da ke da bakunta ba su da komai a garin baki wasu ba inda za su zauna a masallaci suke kwana saboda talauci har ta kai masu cirar da mutum zai sa tana masa wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai yace wa mata da suke bayan sahu yace in an yi ruku'u kada ku dago har sai maza sun dago saboda ba a da isasshiyar sutura da in an sa ta za an aka yi ruku'u za ta ci al'aura haka wani in yi ruku'u abinda ya daura kuma shi ya lulluba to da zarar ya yi ruku'u ta suke al'aurar za ta iya bayyana na ce mata ta kasu dago kansu sai maza sun dago aka yi sujjada kasu su dago sai maza sun dago to kaga irin wannan talauci yadda ya kai ya kamata a ce garin madina ya cika da mabarata to amma ba za ka ji wannan ba ba za ka ji wannan ba sa abu horaira sai dai a zo a yi ta nukuku a yi ta rike ciki saboda yunwa sai annabi ya fito ko sanda ya fito ya gabu da abubakar ya gabu da umar kowanne tambaye shi mai fito da kai in yi bayani sai ce ni ma abin ya fito da ni kenan ba a da abinci saboda haka wannan shine irin koyarwa da musulunci yayi mana to kasancewar babu kyakkyawar tarbiyya irin wannan sai ya zama ita kanta bara ta zama sana'a wani shi sana'a sace bara din ba wai magana ce ta ci da sha din ba a'a magana ce ta da zai tara dukiya sai da shi ma ta hanyar bara ko wanda ta hanyar bara ya sayi gida ta hanyar bara ya je maka ya biya wa babarsa ta duk ta hanyar bara kaga wannan ba bara bace wanda zaka ce saboda bukata ake yin ta saboda bukata ake yin ta akwai wanda yaje a Madina wani ya je kai an kai shi can bara a kofar harami wani dalibi ya zo ya bashi ya bashi sadaka da suka da Najeriya sai kira dalibin ya bashi ya yace kai ne ka taimaka mun kama ne anan anan saboda ya je yayo kudi zai kuma koma can ya nade kafa kaga wannan ba ba yadda za a ce musulunci ya goyi bayan wannan ce tambaya ta gaba da ta fito daga amurka ba awal wanda ke cewa malam karin gani nake so game da hadisin nan da ke cewa ita ko firatatul mu'mini fa hu yanzu bi nurillah wani hadisin hadisi ne mai rauni ya zo daga hanyo da ruwayar abu sa'id al-khudri abu ummat al-bahili ya zo a ruwayar abi huraira ya zo a ruwayar ibnu umar ya zo a ruwayar sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk hanyoyinsa hanyoyi da masu rauni kwarai da gaske tirmizi ya fitar da wasu daga cikin ruwayinsa ibnu adi a cikin alkamil du'afa al Okaili, ibn al a cikin tafa al duk dai malamai da yawa sun fitar da shi amma kuma duk hanyoyin sa ba ɗaya wacce ta inganta wanda yake cewa ita firasal firasatal mu'min a kuje tsoron hangen nesan mu'mini domin yana gani ne da hasken Allah hadisin bai inganta akwai firasa firasa shine hangen nesa ko kuma ainihin ila ilhama ka zaki abu kuma ya kasance shi yake kira firasa kana zaune a guri ka ce kai mu gurin nan kuna barin gurin sai wani abu da daɗi ya faru kaga shi ba wahayi aka yi masa ba ba mala'ika aka aiko masa ba amma kawai jikinsa ya ba shi cewa to a yana ga dai gurin nan kawai ba gurin nan wani to shi ne ake cewa firasa ana samun wannan a tare da mutane sai da Umar yana da irin wannan firasa din Allah ta'ala da yace inna fi zalika laayatin lil mutawassimin malamai da yawa sun fassara al mutawassimin da cewa sune al mutafarrisin wanda suna da firasa kuma ita firasa ana koyanta da akwai da tafai da ake karanta na firasa an kaza mutum mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza duk da wani lokaci akan iya samun abin ba haka ba mai kaza mai kaza to galibi zaka samu yana da kaza ce mai sifa kaza kaza kaza kaza in ka ganshi da kaza da sifa kaza da sifa kaza to galibi mai irin wannan cikin ruwa gare shi to in ka zauna da shi sai ya nuna maka hakan ko in ka ga mai kaza mai kaza mai kaza galibi mai irin wannan sifar fashi ne da shi to in ka zauna da shi sai ka ga yana da fashi ko in ka ga mai sifa kaza da kaza da kaza mai haƙuri ne to akwai littafai da suke irin bayanin irin waɗannan amma akan samu wani lokaci abun ya zama ba haka ba tunda ita ɗabi'a akan canza ta wani ya tasabbar yusabbirullah wani ta eh, abin tahallum abinna innamal bi ta tahallum wato muna inda ba ilmi ta'allum mutum yana iya zama ba shi da haƙuri amma saboda yana koya wa kansa yana yi wa kansa zuciyarsa tirinin har ya zama mai haƙuri din baya da juriya ya zama mai juriya baya da abin da matsoraci ne ya zama mai dakiya duk ana samun wannan ka kai ka je ka karanta cewa mai sifa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza matsoraci ne kuma daga ƙarshe ka zo ka hamu ba ba matsoraci bane da kakke ne ko mai sifa kaza kaza marwaci ne zo ya baka karamcin da ba wanda ya taɓa maka irinsa saboda ka shi wancan abubuwa nazariya ce kawai abu ne da ake faɗa a zato yana iya tabbata yana iya zama ba haka ba amma firasa akwai ta kawai wani lokaci sa'a ce canke ne to in ka samu wani mugu sai ya nuna maka cewa aishi wata karama ce yake da ita in ya yi irin wannan sa'ar kuma abin ya tabbata shi kenan sai shiga kuma mutane fa wannan yadda damfara su ta haka ta tambayar da zafto daga kabiru adamu wanda ke cewa shin ya halatta mutum ya yi alwala da ruwan zafi ya halatta ya alwala ya halatta ya wanka akwai hadisai da ake rawaitowa akan wannan wanda ba su inganta ba cikin sanar da dara kudni da ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da ruwan zafi ya ce duk mutum zai amfani da ruwan zafi zai iya samun albaras wannan hadisan duk ba wanda ya inganta shi yasa hadisi asar ya tabbata a cikin musnad a cikin musannaf na Abdul da sunan na Sa'id ibn Mansur da Ibn Abi Shayba cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin wanka da ruwan zafi yana kuma yin alwala da ruwan zafi kana yatawadda wa yaktasil bil ma'il hamim da tafasasshen ruwa saboda haka babu wani abu ba wancan hadisai da suka zo cewa in kara ruwa a rana ya zafi kai wanka da shi albara sai same ka ba ruwa na wannan duk ƙarya ne ba annabi ya faɗa ba sun sai tambaya ta gaba da ke cewa malam mutum ne ya ga su sun yi yawa sai yanke shawarar ya warware imaninsa ya kuma sake sabuntawa sai a matsayinsa yake wannan babba asara ce sai ya ce zai warware imanin saboda laifukan sun yawa ba ya gaya masa yi warware imaninsa allah zai karɓi tubansa abu shakka wannan wannan ba a taɓa faɗar haka ba kuma Allah za ka yi wayo Allah za ka yi wayo in haka yin shi kenan kowa sai abin da ya gada ma ya ce to a wai ya zo kafirta ya kafirta kuma sai ya dawo ya wuce abin nan sannan zalika bi annahu amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru wannan ba dabi'a ce ta mu'mini ba duk wani laifi da zaka yi in ka tuba zuwa ga Allah ka ce Allah ka tuba kuma ka zama tuban ka tabbatar nasuha ne ubangiji yana yafewa qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya ku waɗanda suka yi wa kansu ta'addanci ko suka ketare iyaka ka ce ya ku bayina waɗanda suka ketare iyaka suka cuci kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da kauna daga samun rahmar Allah kada ku fitar da kauna inna Allah ya firu zunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai duka idan aka tuba aka koma gare shi kuma kace yana ba saboda haka babu wani laifin da za ka yi wa Allah ka tuba kuma Allah ta'ala ya gafarta maka matukar ka tuba ka daida da zama da gaske kake kuma kiji zai gafarta maka to dan menene zaka ce zaka gafarta sannan ka dawo wannan ba ba ba musulunci ba ne in laifi ne da ya shafi wasu mutane haƙƙin wasu ne wannan ko kafirta dubu za ka yi haƙƙin wani yana nan haƙƙin wani a kanka ba zai sauka ba sauraka ko ka tuba ubangiji ya yafe maka abin da yake tsakaninsa da shi haƙƙin mutane kuma sai ka mayar musu sauraka babu wanda ya taba cewa saboda mutum wai ya yi laifi ya kafurta sani ya je dawo sai ya warware a'a tuba ake yi tuba aka ce ke tubo lai taubatan nasuwa. sun sai tambayar salihu masu koki wanda ke cewa malam da gaske ne cewa kiɗa ba shi da illa in dai wato har sai an yi shi a inda ya haramta? to annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuno qaumin ummati yastahiluna al-hira wal harira wal ma'azif za a samu hadisi Abu Malik al-Ash'ari cikin sahih Bukhari shi za a samu wasu daga cikin mutane daga cikin al'umma ta za su bayyana za su zo nan gaba wanda za su rika halatta zina za su rika halatta alhariri ga maza sannan kuma za su rika halatta amfani da kayan kaɗe-kaɗe to ban san inda aka samu togaciya ba saboda wannan ba abu ne da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba cewa akwai wani guri da aka haramta akwai ina akwai inda aka yadda mata su yi amfani da dundufa lokacin lokacin aure wannan ya halatta amma haka kawai a ce shari'a ta halatta wannan kai tsaye a buɗe haka ko kuma a wasu wurare da aka ce an haramta wannan ni ban san wannan togaciyar ba da kuma yake wai yaya ingancin hadisin da yace annabi ya ce kada a yabe shi da tsarkiya mutu a ban mai tsarkiya ba na jin kayan tsada yake ke kinan ko to gaskiya ban san hadisin ba sai ta dace gaba da ta fito daga umar faruk wanda ke cewa malam da gaske ne ruwan dufa na shine ya zama ruwan tafkuna a yanzu a wallahi ban wannan ba ne dai wata karanta ba aya ko hadisi ya abinda na sani shine waɗannan teku da Allah ta'ala halitta daman can tun farkon halitta ƙasa dama akwai su ba wai su ne dufanan ba mm. sai aliyu labaran umar yake cewa mutum ne yawo ya cika masa baki ana cikin sallah shin katse sallar zai iya zubar da yawon ko kuwa zai iya zubarwa ba tare da ya katse sallar ba sai ga sai sa wani bangare na sa tufarsa sai ya sa a baki sai ya cire ba sai ya katse sallarsa ba kuma ba zai tofar a cikin masallaci ba tofa na zai tofa zai tofa a cikin alƙibla ne annabi ya hana a tofa a tofa yawo ko majina ko kaki a cikin alkibla saboda ka sai kama wani bangare na rigarsa sai ya sa a cikin ya so daga baya in an gama sallah sai je ya goge tambayar ta gaba take cewa mutum ne ya riski liman a a karshe shi kuma liman dan kabali ko ba da ta kama shi to idan liman dan zai kawo sujjadar to shi mutum nan da ya zo daga baya zai bi shi ne ko kuma shi ba ta shafe shi ba daga shaibu ya tsamat duk abin da ya shafi liman sawa'un kana nan lokacin da ya shafe shi ko baya nan tashi ya shafe ka saboda shi ne limamin ka saboda ka in kabili ce za ka yi tare da shi tun da bai yi sallama ba za ka ba kurabu ba za ka in ya tafi jada wannan za ka yi in ya so aka yi sallama kuma ka tashi ka ci ko sallaka shi ke na ba sai sa ka sake wata kabilin ba idan ba a dace kaga shi bayan sallama ne kai ba za ka yi sallama ba da akwai sauran abin da ya rage a kanka in ka kawo sauran abin da ya rage a kanka sai ka yi sujjadar kamar yadda ya yi sai tambayar isa abubakar musa wanda ke cewa liman ne alwararsa ta karye sai ya janyo wani ya ci gaba da sallar to kuma sai aka rashin sa wanda ya janyo din ba da shi aka fara sallar ba to ya zai wajen cikawa a ka'ida ko in ce abin da ya fi inganci akwai maganganu da yawa na malam amma abin da ya fi inganci yayin da aka janyo wasu boki wanda an riga shi da wasu da wasu raka'o'i to sai ya jawo wani kada ya yi wuce gaba in ya wuce gaba ya nuna shi ma akwai sauran jahilci a kansa tunda shi ba zai yanke ta bai gina akan tamamu waɗanda suke bayansa su waɗanda suke bayansa suna bin shi sallah su da can suna da raka'o'i bibi ta rage shi kuma ana bin shi wasu raka'o'i guda biyu kaga anan ko dai ya ce zai yi sallar shi shi su kuma kaga za a nan za su saba masa lokacin da shi zai miƙe ko ya zauna inda ba ne ya kamata ya zauna mutum da zai gini ne a kan limamin da ya da halifantar da shi bayan shi ya samu matsala a lolarsa zai gini ne akan sallarsa kaga anan zai zauna inda ba ya kamata ya zauna ba ko kuma ya miƙe inda su kuma mamu ya kamata a ce sun zauna su saura ka za a samu wannan dambarwa abinda ya kamata shi ne a wannan lokacin sai da aka yi rashin sa'a shi liman ya jawo shi shi kuma sai ya jawo wani don ya halatta liman ya jawo ka kai ka jawo wani ta yi ya jawo wani wanda watakila shi bai iya sallar ba ko bai iya karatun da zai iya sallar ba to irin wannan yanayi ba wai kawai zai wuce gaba wani a ce a haka sai ya abin da in koma mu suka kula ya wuce gaba alhalin sun san cewa ga yadda yake to kuma sai shi sallata shi kaɗai kuma shi ma ya tashi domin halatta amma inda liman zai fita bai wakilta wani ba ko ba mu ku wakilta wani kuna iya wakilta wani in ba ku wakilta ba kuna iya sallar ku ku kaɗai ku karasa ku so ba ba magana a bishi haka da aka bishi aka ba sa irin kwambalan da za a yi ba akwai tambayar masar adam kawo wanda ke cewa malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga haƙƙin musulmi akan musulmi idan aka gayyace shi ya amsa masa yanzu da ake gayyata ta gidan rediyo wacin anan ma hukunci ɗaya ne abinda ake nufi wato da'awa khasa ba da'awa amma ba ba gayyata ta rububi ba ba gayyata ta rububi ce ana gayyatar yan uwa musulmi kaza kaza kaza a wannan ba mutum ya zo shi karan kansa ya neme ka kai ya ce wani ina gayyatar ka shi ake magana kai yake nema kai da kanka ba ba irin da ya tata talibibi ba wannan talibibi ba ta zama wajibi sai tambayar hamisu lawan na abba daga edo yake ta malam ne ake nufi da ilimin kalam kuma shin yana da kyau mutum ya koya to ilimin kalam abinda suke nufi da ilimin kalam ilimi ne wanda yake bincike a kan sifofin Allah da haƙoƙinsa musamman da sifofinsa da sunayensa wasu suna daidaita shi da ilimin tauhidi wasu suka ce ilimin kalam sai ilimin tauhidi da ya sha shi ilimin kalam an gina binciken ne akan wato doron hankali sama da da nasi wato adilla ne barahin ne akliya wanda za ka ga a cikin littattafansu ana maganar irin su al'ardu la ya buka zamanai ne ana maganar ah, hudusul alam da sauran abubuwa masu kama da wannan to wannan ba sa zama ba sa zama su ne hanyar da za a san Allah hanyar da za a san Allah shi ne ta hanyar abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani abinda Allah ya saukar alqur'ani kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su galibi waɗanda suka yi rubuce rubuce ilmin kalam abinda ya jawo su zuwa ga wannan shi ne raddi ga falasifa da mu'tazila sai suka sai suka ci gaba da amfani da irin hanyar da su waɗancan suke amfani wajen wajen tabbatar da sifofi na Allah ko kore wasu abubuwa to wannan yasa suka yi zurfi har ma abun ya fita daga mahayyacinsa har in kana karanta ma ba za ka taba jin wani abu na tsoron Allah ba ko wani haiba ta ubangiji ba za ka taba ji a ciki ba shi yasa galibi waɗanda suka yi zurfi a ciki cikin malamai daga baya suka dawo suka yi nadama suka watsa kama irin su fasar dinin razi ibn al-khatib wanda ya yi zurfi a cikin harkar amma daga baya shi da kansa ya dawo ya ce ya bari kuma ya yi nadama wata rana ya taɓa shigowa gari sai ake ta nuna shi ake cewa ga wani can yana da hujjoji guda dubu waɗanda suke tabbatar akwai Allah wata tsohuwa tana zaune ta ce ba dan yana da shakka dubu ba zai bukaci hujja dubu ba haka ba a bukatar sai an samu hujjoji guda dubu abinda duk kake gani na halittu dinnan hujjoji ne na samuwar Allah da sama da kasa da teku da fuzowar rana da faduwarta da wata ta halittar kai kanka kulle shi illa lahu ayatun tadullu ala annahu wahid wa fi anfusikum afala tubsirun to haka ba bukatar sai wani malami ya zauna ya karanta maka wasu hujjoji ah, guda guda dubu sannan ka fahimci cewa akwai Allah ko ba Allah to shine tace ba dan yana da yana da shakka dubu ba to zai buƙaci hujja dubu ba to amma shi ma da kansa shi ma da kansa ya dawo yayi yayi nadama a cikin wani littafi nasa da sa masa aqsamul lazzat ya dawo yayi nadama al-ghazali shi ma yana da cikin da suka yi nisa a cikin harkar amma da karshe shi da kansa ya zo ya fara ma cewa amma awam ma kada a koya musu akwai yana da littafi iljamul awam a ilmin kalam yana da littafi sunan shi al-munqiz min da yana ta kokarin ya ga cewa ya raba mutane da wannan imam suyuti yana da littafi sunan shi saunul mantiqi wal kalam al-ilmi mantiqi wal kalam wato mutum ya tsare bakinsa da maganganunsa daga ilimin matiki da ilimin kalam to da ire-iren waɗannan da wanda suke nuna malamai suke mutu cewa a shi tauhidi wani abu ne da kowa ake so ya zama ya koye shi wani wani abu ne wanda kowa ya kamata ya koya shi ya sa annabta salama salama da ya tura na ibn jabal yace farkon abin da za ka koya wa mutane tauhidi falekun awwala ma da'un ilay an yi wahilullah so ka shi tauhidi shi ne farko abin da ba ake so ka iya ka san Allah ka san sifofinsa ka san sunayensa ka san haƙoƙinsa wannan shi ne abin da ake bukata shi kuma baya bukatar wasu hanyoyi waɗanda sai a daɗe ana maka bayani ba maka fahimci mai ake nufi ba ya zama kamar zaurance zauranci ana kila wakala a cikinsa so ilmul kalam wani ilimi ba ne da ake wajabtawa kowane musulmi ya koya wanda ya ga zai koya watakila don ya fahimci mai ake faɗa wanda ba za a hana shi ba amma dai ba wai shi ne ilimin tauhidi ba alhamdulillah malam Allah ya saka alkhairi kuma duka-duka a nan muka karshen shirin a wannan rana ta rabi sai za ku iya kara saurara maimaitawa waɗannan shirye-shirye da kuka saurara a jiya asabar da kuma yau lahadin a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana haka zalika za ku yi koda sakonninku ta kan lambar waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar ko kuma 0707778442 ko kuma biyar biyar ko ta adireshin mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke shafin mu na wato da ke dandalin na da zumunta na facebook a madadin sashen adinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke da shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangona fm da kuma shi malami a dr sheik muhammad Sani Umari da Lemo wanda ya samu damar amsa muku tambayoyi sai Bashir jirgin Gogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana sai sassan kasan ke cewa ku biyo mu a wani makon idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa أنا an أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما